magtiwala kayo, Muslim at Kristiyano, magkaisa tayo, lahat pare kayo. Mga higala, mayong gabi kaninyong tanan o kumusta kamong tanan? O welcome sa makausapan nining atong tulumanon sa radyo, Pakig Abay. Sa makausapa, ani na sab kining inyong tulay, alagad ug kaabay sa kahanginan, Lydia Makas. Makiguban kaninyo sulod nining 30 minutos. So, uh, sa aron ato bang unsa man nagkamamo mata na magoy daghan ato mga kauban dire. Aron sa ingon ni ana, kining ato ang programa karon makahatod gyud ninyo makatuhop gyud diha kaninyo og mga kana bitaw mensahe alang sa kalinaw Mao man gani atong tinguhan no. So, welcome ang tanan gayod. Welcome, welcome og welcome natong tanan. Batag tigulang welcome nining atong tulumanon nga pakigabay. abay Og nahisgot naman yung mga bata ang atong kauban og mga kaabay karong gabi una dili mga bata kun dili mga batanon. Siyempre, kauban sa nilang ilahang kura parokong nga batanon <laughs> ni atong panahon sa hapon. Bitaw. Anyway, sa dili pa lang ko itunol kaninyo Kay sila may mudumala nining programaha karong gabi una no. Apan dili pa nako ihatag ang mga batanon uban sa ilang batanong pare diha kaninyo ang ato ang gitawag nga Saint Mary's uh, Parish dito kini sa Marawi no o gi, gi paningot ni silag maayo pag inandam ana alang nining gitawag nilang Concert for Peace on the Air, no? Ang konsyerto alang sa kalinaw. Na, diris kahanginan. Pero mo lagi ni kay di man ginato nakalimtan ang atong pagpangumusta og pangayog katahuran sa atong mga suki ng kayang tigpaminawan. So ang akong kumustahon karong gabi una, unas tanan mao ang mga batan-on dinhi sa katedral sa Ozamis. Ingon man usab ang mga kabatan-unan gayud nagpalibot sa Archdiocese sa Ozamis labi, labi na gayud diya sa Gango, ako na dungog nga kusog kay diha og sa Malaubang no. Unya ang atong mga kabatan-unan usab sa Lanao Norte ug Lanao Sur bisan kinsa Muslim, Kristiyanos, tanan nga mga batanon inyong gabi e karon. So, kumusta kamong tanan? Hinaot nga anaa kamo sa maayong kahimtang. Okay? So, sa way paglangan-langan, kasi sigurado ko kapanikad na kani ato mga batanon karon sa ilahang gustong uh, muawit man sila ba. So, ako itunol sa dili ero muawit. Muhatag og introduction ang atong pinangga kayong Kura Paroko, ese ang um, kinakusgang pare sa St. Mary's Cathedral, St. Mary's Cathedral sa siyudad sa Marawi. Father Chito Yanok, Dre, maadong gabi eh. Ah, mayang gabi usab at ilid. So, karon uban sa kasibot o kadasig sa mga kabatununan din sa parokya ni Santa Maria o Maria Auxiliadora din sa Marawi. Ang atong youth ministry o ako si Father Chito Yanok, inyong igsoon og alagad Upadayag o hamudbong pasiuna o is sort of short introduction o maikling pansimula sa kanilang mga awitin. Una ang tungkol sa kapayapaan. The Tagalog composition of the group which portrays the chaos of the world over. One of the lines ran like this. Ang mundo ay gulong-gulo, Maraming karahasan, patayan at mga hagulhol ng mga naulila. The only thing I would like to add and insert into it, although I know that the process of insertion is not at all time wholeheartedly accepted. Anyway, gusto kong idagdag ang hope o Christian hope that amidst all these concrete realities, matuto rin tayong umasa. A people of hope. Uh, second, And the second song is, a Cebuano composition entitled Tulog nga Kamatuuran. I don't exactly get the message whether it is sleepy truth or really sleeping truth or maybe a Tagalog tulog-tulugan na lang. Whatever the exact meaning would be, all I can say nga, kini nagportray o naghulagwise sa kanyag og katahom, kaayo sa marawi kaniadto sa sinugdan, Ug karon sa modernong panahon sa teknolohiya o progress and development gihukasan gibunog gipahimuslan o gilangkatan siya sa iyang kaayo kaanyag ug katahom girep nanginda ng hang hayhay ang mga kabatanunan alang sa ugma nga lihokon karon ang lihok hagit human mahigmata sa kamatuuran sa pagbarog ug pakigasdang uban sa paglaom nga matagamtam ang bidlisib sa tinuod ug malungtaron nga kalinaw dinhi ug karon. Okay, okay daghan gyud kayong salamat Father Chit sa imong mubo nga introduction ug sa way daghang langan atong ihatag kaninyo ang St. Mary's Parish Youth Ministry sa ilang awit sa kalinaw. alone. Hallelujah. among sunod nga dalit, tulog nga kamatuoran. No. Love. Nanong tulog naman Katawan mo nagbangutan Ang bilang katungon Iyatakan mga kalasangan Ipahihusla Magmata Tulog na ka matuuro daghang kayong salamat kaninyo mga batan-o nato nga tumatampog atong kaabay karon. Mao ka mga higalang inyo nabati ang St. Mary's Youth Ministry, no? Sila ang mga batan-on nga naghatag og kinabuhi karon sa atong programang pakig-abay ug sila usab ang nagmugna sa ilahang mga kanta. So karon ani ata sa atong mga ila-ila portion kung uh, atong ilailahon kung kinsa may ngalan ining mga atong mga guwapo ug mga guwapa nga mga batan-on. Okay, kisi muna. Ah, ako si Leo, Tubong Marawi City. Ako si Nimfa Sullivan, taga Marawi pod. Ako si Rogelio Lubgoban, ah, Langyaw, ikan sa probinsya sa Sikihor, ang lungsod, Maria. Ah, nag-eskwela sa MSU Main Campus, Marawi City. Okay, isa pa. Ako si Venus Tumampil, taga Marawi. Igsuon ni atong unang ni Celtic. Mm-hmm. Ako si Isoy Garcia, taga Puntasulong Balayanga, o karon na aga agapuyo sa Marawi City. Mm-hmm. Ako Sunod. si Gisette Lungay, taga Marawi City. Okay, napa, napa. Ako si Ricky Limpangog, ang katong madungog ninyo ganina nga kubing, katong sama ni Nigtingog, oh. Okay. Ako'y gadala adto. Sound effect. Next. Ako si Nini Sapyo, nagpuyo sa Marawi. Awa ah, na lain? Ako pa. Aw. <laughs> ako as ah, sinori Sabayan, adapted sa Marawi. Pasensya na mo sa amuang kanta. <laughs> nga naman. Ano pa isa? Ano pa isa? Wala na. Wala na. Ako po si Ethel Sabala, taga Sinunok, Sinakaban, Misamis Occidental. Aha. Tayo nagpuyo sa Marawi karon kay nag-eskwela man sa MSU. Okay, mga higala. So mao ang suluwes daw nila, no? O ang pinakatigulang sa tanang mga batanon mao to si Nori. <laughs> Okay. So daghang kayong salamat Nor sa imong pagkugi. Ah, uh, oh, di, di ko na ipasaba. So, mangutan ko una sa tanan kinsa man napamantay gamay nga panahon no? Mas maayom sa ni maistorya-istorya tadaan. Ang kinsa man gyud ang kinsa man ning idea kining maghatag mo og kanang contribution ba sa atong pakigabay nga pinaagi sa mga kanta. Kinsa man ning idea? Ah, uh, wa na may mutubag nga lain kundi ako na lang. Ah, oh, sige le. Kuhaon ako ang lang ako. Ah, oh, sige le. So, amo ning nabugna tungod kay sa karon nga panahon ang atong mga igsoon nga Muslim nag uh, nag-exercise o naghimo sa ilang tinuig nga pagpinitensya no kay mo pagpuasa so kita kami karon dinhi sa studio sa DXDD uh, ah, nakig-abay kanila pinaagi kaning among uh, konsyerto sa Kalinaw no okay so Mato'y konserto, duhara ka mo kanta. <laughs> Ah. okay, mangutan na lang ko nga, unsa may inyong inspirasyon sa pagmugna ninyo tong unang kanta? Unsa may, unsa may nakapadasig ninyo? Mga patanon pagod mo, no? Pero unsa may nakapadasig ninyo, ah, ito, pare, Tagalog, winggo ng lika tayo ngayong gabi, pare. Uh, <laughs> ano bang inspirasyon mo? Dili bago kabalo magbisaya good. <laughs> sige lang, sige lang. Oh. So, ano bang naging inspirasyon mo? Simple lang kadtong kung unsay akong nakita sa kapaligiran ba. Mm-hmm. Muna munay ako ang gi, gihimog kanta ba aron ng iba nga medyo hindi nakaka ano ba nakaka-interpret sa unsay mga na, nahinabo sa kapaligiran ay kahit papaano malinawan ng konti. Okay, naksa. Maayo gining ning natay Tagalog, maka-exercise ta. Okay. So, Katong nindot nitong ikaduhan ninyong kanta ba, naghulagway tos marawi. Kinsa man po'y naghimo ato niya, unsa man po inspirasyon niya. Nagkahimo ato. Si Leo at Lage, mo mutubag ana kay murag siya man gyud nangulo, naghimo gyud ana, ga patulog gyud siyang singot. Ah, singot lang, singot lang. O oh, sige le, sige le. Ah, nabugna na ako na siya tungod sa akong nakita o naobserbahan no mismo dinhi sa uh, palibot na ako. Labi na dito sa Kumpuyanan, sa siyudad sa Marawi, Islamic City sa Marawi. So, akong gihulagway una sa kanta ang matuod nga kinaiya sa Marawi no sa una nga panahon manindot kini kaayo dayon nagkaanam kini og kagubot no daghan na kaayo nga mga panghitabo nga nagkinahanglan og pagtagad sa sa nagdumala niini labi na kining among mga igsuon nga walay pagduha-duha nga pagkuha sa ilang kinabuhi dayon walay walay kamatuoran nga nga nagpakita walay walay pagmatuod nga kana siya sadan so gipatay lang diretso So, mo to, kasentimental ba niya to niyo? Uh, ah, sa to pa, naghulagway mo sa kahimtang, no? Sa kamatuuran karon sa kahimtang sa syudad sa Marawi. Anyway, ang mga babae na to, medyo minus kayo tingog. Di atong pangutanon lang kajot. Kay, gawas kini sila, gawas nga choir ni sila. Daghang kini sila giapilan ng mga kapangalagaran bitaw sa prelatura ni Santa Maria. Mangutana lang ko ninyo sa uh, ani mga to mga gwapita kay nga mababae. Ah, unsa may mga inspirasyon ninyo sa pagpadayon ninyo pag-alagad sa simbahan o sa katilingban bisan pag huot na kayo ninyo mga schedule na ay exam para karon ni aga huot ta dinhi nya na delayed ang panihapon unsa may mga inspirasyon ninyo nga ngano ba unsa bay nagtukmod ninyo nga magpadayon sa inyo pagpangalagad ah uh, kana di na tinuod king abali ah, ang kuan man god ang inspirasyon gyud namo sa among pagpadayon og pag-alagad mao ang katawhan gyud mismo Kay kung kung wala sila, wala pud kami alagaran. Tapos og ilabi na gyud sa tanan ang Ginoo gyud kay siya man ang nagdala sa uh, kung unsay mga kundi sa kalibutan, unsay nang kuan? Oh, unsay kuan na, unsay kuan na. Unsay kuan na? Kanang sa tanan-tanan nga na, na mahitabo diri sa kalibutan. Masya gyud ang among ang among inspirasyon nga numero uno. Aha. Mm-hmm. Okay, maayo Wala kayo. Wala plano magmadriti eh, ha. Mm. Oh, ah, wako <laughs> ko mo ingon, wako mangampan yan. Daghana pa. Salamat jud kaayo sa inyo hang pagtambong sa atong programang Pakig-abay. Gawas niya na salamat usab sa inyong paghatag kanatong mga inspirasyon pinagi sa inyong mga nindot usab nga mga awit. Hinaot sab nga sa kanunay magmakugihon mo sa inyong pag kuno ano, pagmugna og mga awit, og pagkanta, labaw sa tanan kanang pagpangalagad. Tingali, usa kaninyo makahatag og katapusang mensahe. Basig na mo'y gusto nga ipamilin bilin sa ato mga tigpaminaw o sa ato mga kaigsunan ng mga Muslim karong gabi na. Kisa may makahatag dihag mensahe nato. Mayunta nga ang among mga kanta nga gipangbungat dinhi dili lang unta kini paminawon kundi ilang isulod sa ilang kasing-kasing aron mahimo kining tulay sa pagpakigabay. Mm-hmm. Ngunit sa pagkakal Okay, mga higala, nakabsa na sab kita sa atong oras nini atong tulmalon bakig abay. Nang hinaot kami uban nini mga patanon karon ang St. Mary's Youth Choir uh, ah, St. Mary's Parish Youth Ministry nga katong gipaambit nila nga duha ka awit alang sa kalinaw makatabang kanato makahimo kanatong tulay paingon sa pag-inig sa pagkakaroon kini inyong tulay sa kahanginan ug kaabay sa Radyo Lidya Makas mayon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma, wassalam, maayong gabi. Lahat pare-pareho, maniwala kayo, Muslim at Kristiyano, magkaisa tayo. Lahat pare-pareho, Bye.